šitos nedidelės pertraukėlės, tiesą sakant, jos reikalingos dėl dviejų mm, priežasčių. Pirmoji ta, kad, na, trys valandas klausytis čia tokio burbėjimo, tai net ir rusi uždarytam žmogui gali kilti labai nuoširdus, bet tvirtas noras iššokti pro langą. Kita, kita mm, priežastis būtiškesnė. Paprasčiausiai MP3 formatą A, jau tokios čia, čia puikios e, šių laikų sistemos, kad mūdlė didesnių failų kaip 10 e, e, megabaitų neleidžiama, neleidžiama paskelbti, priseina naudotis išoriniam siuntimo nuorodom, tos išorinės siuntimo nuorodos arba lėtos, arba ten kažkokios įtartinos. Na, tą, kurią naudoju, tai, tai ji tokia gal ir nieko, bet ten irgi yra pribojimas uh, iki 100 megabaitų, taip kad e, nori, nenori, tenka įrašinėti tokias e, pedagogiškai labai geras 40-45 minučių ilgumo e, paskaitos dalis. Beje, kadangi čia įrašomas VAVO, vėliau performatuojama MP3 formatą, tai, tai pasiklausiau, kad taip, kartais daugiau ar mažiau, bet beveik visose įrašuose būna tokių tampimų, trukčiojimų, peršokiojimų, čeksėjimų kažkokių. E, na, kaip čia pasakius, man už tai turbūt dėkokit, pasireiškia mano kaip didžėjaus talentingo ir, ir galbūt kompozitoriaus ar kokio menininko, noizininko talentas. Bet e, visos padėkos vien tik man nereiškit, čia ir, ir, ir techninių e, problemų nemažas nuopelnas. Na gerai, pagrindinė tokia bėda Mm, labai tiesiog įsisenėjusio buvo tas va, lietuvių kalbos latiniškais e, rašmenimis e, draudimas, kuris greitai peraugo į bet kokios lietuviškos spaudos draudimą ir apeiti jį buvo netaip ir lengva. Daugiausiai dėl rusų mm, na, administracijos ir politikos tam tikro sustabarėjimo. Taip, retkarčiais prasimušti pavykdavo. Sakykime, išleido uh, amžiaus pradžioje žemėlapis su lietuviškais užrašais, e, kartais ten, ten kažką panašaus į plakatus e, pavykdavo išspausdinti, verots e, vieną kartą ir knygelė net, net iš, išleista buvo, bet iš principo mm, problemų buvo ir, ir, ir buvo didelių, daugiausiai dėl to, kad siūlymai, o tie siūlymai prasidėjo ir, ir gana uh, gana aktyvus, 19 e, amžiaus pabaigoje, 96 metais siūloma, Nikolajam antrajam atėjus valdžią, jam siūloma, kad gal atšauktų tą draudimą. Na, jisai ten parodė savo kažkokią keistą mm, išminti ir, ir parašė, kad o kokie yra ankstesni dėl viso to nurodymai. Na, kitaip tariant, e, išvertusi normalią kalbą, kad e, kaip buvo, taip tegul ir lieka. Ir e, tas pirmas bandymas pasibaigė niekuo. Mm, Lietuvos faktinis perėjimas, masinis tiesiog visų raštingų žmonių perėjimas, nori nenori pogrindį, nes, e, na ką jau tenai, maldaknygės e, ir, ir tos nelegalios, kalendoriai nelegalus, laikrašiai nelegalus, knygos nelegalios, viskas nelegalu, ką tu tik be padarysi, kas yra susijęs su, su lietuvybė. Na tai turbūt e, aiškint nereikia, kad jeigu taip užaugo O tuo metu kartos greitai keitėsi ir, ir to draudimo sąlygomis trys kartos užaugo, tai užaugo tokie kalbiniai ir kultūriniai disidentai, kokių dabar ir įsivaizduoti sunku. Na, sprendimas galų gale buvo priimtas ir, ir, to, ir priimtas tuo, kad Rusijos griežtumą kompensuoja korupcija. Ir stebuklingas e, žodis, e, kuris labai ir labai visokiausių tironų mm, valdžią ir jų idėjas apriboja. Ką turiu omenyje? E, visų pirma prasidėjo toksai spaudimas iš, iš e, Petro Vileišio pusės, spaudimas e, vietiniai administracijai, kad galų gale tą kalbos draudimą atšauktų, nes leidžiama Vokietijoje masiškai lietuviška spauda, jį gabenama į Lietuvą ir, ir jį parduodama Lietuvoje. Tai komercinė sritis. Tai gal leiskime Lietuvoje spaudą, iš to užsidirbkime. Netrukdykite, taip sakant, pinigus daryti. Na, kiek tokie samprotavimai galėjo paveikti, sunku pasakyti, bet e, yra likę Petro Vileišio, ten tokių dienoraščių ir kaip čia pasakius, banknotų kurios dar tarpukarį jisai ten ir, ir, ir spaudoj publikavęs, kur, kur tokie įdomus užrašai. E, spaudos klausimo tepimui 400 rublių, ten spaudos e, tepimui 600 ir, ir panašiai. Tepimo tais laikais ir iki, iki, iki Na, nu, nežinau, turbūt gal ir dabar taip vadina, kyšius vadina paprasčiausiai. Na, čia kaip vežimo ratą, jeigu ne, ne, nepatepsi deguto, sviesto ar, ar ko nors kitų, tai jisai nesisuks. Tai kad valstybės tie ratai suktųsi reikėjo tepti. Na, tai tepė. Na, tepimą e, niekada nepakenkėm. Įvardinkim taip gražiau, lobistinė veikla. Va visai kitaip skamba. Viskas oficialu ir viskas gražu. Lobistinė veikla niekada nepakenkė, e, kovojant dėl kultūros, mm, e, o greta to atsirado du veikėjai iš Rusijos e, valdininkijos viršūnių, kuriems šitas klausimas buvo svarbi ir aktualiu. Vienas iš jų buvo Kauno gubernatorius Piotras Veriovkinas, Jisai nuo Utenos e, ten savo dvarą turėjo, Na, kaip Kauno gubernatorius visai padarus žmogus buvo. Penktais metais bent jau neužpylė čia to Kauno gubernijos ir, ir, ir pačio mm, Kauno jokiais kraujais, kiek įmanoma mažiau ten taikė visokias smurtinės priemonės. Na, kiek įmanoma, tai nereiškia, kad visai netaikė. Asmeninės drąsos taip pat turbūt žmogus turėjo, nes, sakykime, buvo susirinkus minė, tarsi šturmuo, tarsi užeiti genera, atsiprašau, gubernatūrą, dabartinę prezidentūrą e, Vilniaus gatvėje, tai jisai nepabijojo išeiti prieš tą minę ir ten labiausiai įsikaršiavusiais e, pakalbėti, nuginčyti, kad, kad, kad nevyktų jokių ekscesų, nereikėtų naudoti jokio smurto. E, Veriovkinas e, gerai pažinojo e, kurį laiką Vilniaus generalgubernatorium buvusi tokį irgi ypatingą asmenį, kunigaikštį Svetapol Kmirskį. Na, apie jį reiktų dar porą žodžių pasakyti. A, grįžtant prie Veriovkino, nežinau, ar bus proga, kada e, grįžti, e, jį bolševikai 17 metais suėmė buvo, bet lietuviai tremtiniai išprašė, e, priaiškino, kad jisai yra iš esmės lietuvis ir po Bresto taikos, kai leido grįžti, parsivežė su savim. Buvo įdomus susitikimas tarp e, Veriofkino ir ministro pirmininko Ernesto Galvanausko. Įdomus dėl to, kad penktais metais e, Veriofkinas ten baisiausiai Ernesto Galvanauską norėjo pagauti už ten visokią teroristinę ir antivalstybinę veiklą. Plakatus kabino ir taip toliau. Tai, na tai susitikus ten Veriofkinas ir jokavo, kad štai vat, labai norėjau jūs pamatyti, galų gale e, prisėjo susitikti. Susitiko dėl to, kad gražintų jam tą, tą dvarelį prie, prie, prie Utenos. Ateidavė, ateidavė. Tarpukarį gyveno Veriovkinas e, savotiškai, rengęs kaip valstietis, lietuviškai kalbėjo, ten jokio paniškumų ne, nedemonstravo, galima sakyti, pavyzdinis atvejis, kuomet e, Lietuva iš Rusijos kilusių žmogui tapo tevinę visom prasmėm. Taigi jis pa pažinojo kunigaikštis Svetopolk Mirskį. Čia irgi e, iš puikiaus giminės žmogus kilęs. Mirskiai šiaip tai LDK bajorai buvo gudėjai gyvenantis. Ir 17 amžiai bent jau žinomi, e, Rusija su valdymo metais kažkodėl susigalvojo, kad, kad jie yra rusų rusai. Ir ne šiaip rusai, o kadangi pavardė tokia, tai jie myro kunigaišiai. Na, myras jokių būdų, jokiem ten myrskiam pilis, reprezentacinė, rezidencinė, dabar atstatyta renesanso laikų, gudėje yra, jeigu būsit, galit užsukti. E, tikiuosi, jeigu būsit gera valio, ne, ne šiaip ten su antrankės atvežti. E, Svetopolk Mirskai dar susigalvojo, kad jie ne šiaip kokie Mirskai, o kunigaikščiai. Tenokų kunigaikščiai, Svetopolko palikuonis, Riurikovaičiai kurios Svetopolko, jeigu neturėjo ten. Sakė, tas, kuris istorinis, čia ne tas, dar vienas buvo, tai mes va jo ir, ir, ir palikuonės. Ir bilinėjosi, bilinėjosi, išsibilinėjo, kad taip pripažino juos kunigaišės, įėjo Rusijos aristokratija. Nes, na, taip iš Riuriko kilęs, ne, ne šiaip savo kunigaišė. Kas tie Romanovai čia palyginus su jais, ar kokie Gediminaičiai, a, grinuoliai. E, kad dar grinesniais atrodyti, galų gale nusipirko ir tą Myro pilį, kokią jį ten dar apgriuvusių bebūtų būtų. Na, va, toks veikėjas. E, beje, mokėjo lietuvių kalbą, jau nežinau kaip ir kur išmokęs, jisai čia lankėsi šviekšnai pas pletorius e, grafus pleterius, tai ten e, kasinėjimus ten tokius neaiškius rengia archeologinius, tai žodžiu, ten žemaičius vietinius nustebino, kad, kad lietuviškai kalba ir, ir dar e, lietuviškus valgius valgo, duona su kastiniu jam ten davė, tai, tai visai, visai gerai suvalgė. E, pats Vetopolk Mirskis neturėjo didelių politinių ambicijų, jis priklausė greičiau tokiam liberaliam Rusijos dvarininkijos sparnai. Ir iškilo jisai nei daug, nei mažai vėliau iki vidaus reikalų ministro ir būdamas vidaus reikalų ministru bandė spręsti socialinį klausimą. Na ir tas sprendimas baigėsi penktų metų, taip sakant, revoliucija. Kaip jis bandė? Jisai rėmė e, vidaus reikalų ministerijos prižiūrimų profsąjungų ir darbininkų visokių organizacijų kūrimą, darbininkų padėties gerinimą visokeriopą, darbo sąlygų, ten, ten socialinių visokių mm, apsaugų kūrimą. Na ir jam prižiūrint vyko tą įseną į žiemos rūmus, kurį pasibaigė kruvinuoju sekmadieniu. Na ten e, Rusijos imperijos eilinį kartą va, tas administracinis idiotizmas suveikė. E, caro žiemos rūmose nebuvo, na ateitų turėtų tą eiseną ten su caro portretais, su ikonom, jie tenai va, įteikti peticiją carui, kad užstotų caras savo pavaldinius, kad neišnaudotų jų tai baisai visokie neaiškus fabrikantai. Neaiškus, nes Rusijai kapitalo dauguma, ypač didelių gamyklų, jisai nebuvo rusiškas, ten buvo užsienio įvairiausios įmonės. Kaip minėjau, caro nebuvo, bet buvo caro antros eilės dėdė, kuris ir įsakė sušaudyti e, visą demonstraciją. Tuo tarpu Svetopolk Mirskis tą demonstraciją na, saugojo, ją lydėjo su, su, su žandarais, tai bešaudant dar ir po porą e, policininkų nušovė tuo pačiu. Po šito krūvinojo sekmadienio galėjo caras aiškinti, ką nori, Nikolajui II prilipo krūvinojo pravardė ir nepykantą pasidarė pasidarė tokia menkai slepiama. E, penktų metų revoliucijos va toks simbolinis ir, ir, ir, ir ją pradėjęs įvykis. E, po to, na, Sveto Polkmirsko karjera, kaip čia pasakius, baigėsi, jisai iš politikos pasitraukė. Bet mums svarbiau, kad e, Veriovkinas, na, įkalbėjo, ilgai įkalbinėt gal ir nereikėjo, Sveto Polkmirskį, kad jis paveiktų carą ir atšauktų tą, na, iš tiesų jau, jau beprotišką lietuvių kalbos draudimą. Caras Nikolajus II, na, žmogus buvo, dievas žino, kas jis ten per, per žmogus, visi jį pažinojo, nieko Mm, apibriešto pasakyti negalėjo. Dauguma sutarė, kad jeigu jis būtų kokiu pulkininku va, Rusijos kariuomenį, tai būtų jo viršūnė, ką jis gali ir, ir nieko ten daugiau iš jo tikėtis nereikia. Aš šeimos toksai žmogus, arbatą pageria, ten kortom palošia, tenisą, sportuoti mėgsta, puiku. E, turėjo jisai vieną kažkokią keistą ir patologinę beveik aistrą, tai medžioklę. Na, medžioti daug kas mėgsta, bet caro medžioklės visų pirma buvo institucionalizuoti renginį renginiai, nes juose dalyvaudavo pasiuntiniai labai dažnai. Ir tai būdavo tokia erdvė, kur galima, kadangi medžioklės labai ilgai tęsdavosi, po, po dvi, tris savaitės, tai tuo metu buvo galima, nepaisant visokių ceremonialų, išspręsti labai visokių mm, reikalingų klausimų su visais ir, ir dvaro įvairiais e, veikėjais, ir, ir pačiu caru ir panašiai. Geriausia medžioklė buvo Belovežo gyrioje. Tiesą sakant, tokia gera, kad ten vieną kartą to pačią, kasgi ten buvo atvažiavęs Vilhelmas II, e, Prūsijos, dar princas berods buvo, tai jo ten vos meška ne, ne, ne, nesudraskė, šiaip taip tą mešką iš revolverio nušovė, jį, jį lydėjęs. Na, tenai stumbrai buvo reliktinis beveik Europos gyvūnas ir, ir stumbrų medžioklė, tai jau čia buvo europinės medžioklės viršūnė viršūnė, daugiau nei šiais laikais e, nieko dėtos ir nekaltus dramblius šaudyti. E, patologija buvo ta, kad caras nešaudė tiesiog negalėjo, nežinau kodėl. Jeigu mm, ko nors nenušaudavo, tai tada bent jau varną šaudyti eidavo. Levas Tolstojus jam net laišką parašė, kad jis kažkaip apsiramintų ten savo e, dvasia daugiau rūpintųsi, o ne, ne, ne gyvūnų naikinimu caro tų medžioklių ataskaitos yra kažkokios fantastinės. Taip nušovė kelis šimtus stumbrų, ten, ten tūkstantį šernų, lapių, vilkų, briedžių, viskas gerai ir užsibaigė ataskaita. 5000 katinų buvo nušauta, 6000 šunų. Kur keliavo, valkataujantį gyvūną pamatė, pykšpokštų nušovė. Nepridėti, nei, nei atimti. Bet Gaila, aišku, tų kačiukų ir šuniukų, nežinia, kokių dikaduonių sušaudytų, e, bet svarbiau buvo, kad mm, Veriovkinas tuo metu, būdamas Vilniaus general gubernatorium, eilinės medžioklės metu prisigretino prie Nikolaus antrojo, o prisigretinti jam buvo visiškai lengva. Jie kartu mokėsi jau mano tam minėtam e, pažo korpuse, e, jaunystės bendramokslį. Na, gal ne, ne, ne artimiausi ten draugai, bet toli gražu ne, ne, bendro šunybės, taip sakant, vienijo. E, ir jisai pateikė carui prašymą, kad na, reikėtų čia taip su tais lietuviais kažką nuspręsti ir nusprendė. Ir 1904 metais, balandžio 24 dieną, įsaku e, buvo visi tie Muravjovo Koriko įvesti draudimai lietuviškos spaudos latiniškais asmeni, rašmenimis atšaukti. Atrodytų problema kaip ir mm, buvo išspręsta, bet, na, išspręsta, bet, bet ne visai. Ne visai buvo jis iki galo išspręsta. Reikalas tame, kad mm, spauda tai leido ir galų gale Vilniuje mm, imtas leisti pirmas lietuviškas laikraštis Lietuvos žinios. O čia šiais laikais irgi toks laikraštis ėjo, tai... Uh, Mm, atsiprašau, supainiau ne Lietuvos, o Vilniaus žinius. Irgi ne ką, kaip nu, nestipriai suklydau. E, apie šiuos laikus kalbant. E, imta leisti kalendoriai, pradėtos leisti vienokios ar kitokios knygos, bet viena bėda, cenzūros tai niekas nepanaikino. O cenzoriai buvo na, Rusijos imperijoje legendiniai tokie legendiniai, kad e, na, <laughs> kaip tikrą anegdotą pasakoja, kaip jis cenzuravo vieną, vieną apsakymą. Na, apsakymas buvo toks, kad e, atvažiavo žmogus e, su vežimu pas kleboną, užėjo į kleboniją, su juo ten šnekėjo, pašnekėjo va, tas pokalbis. Na, ir, ir, ir nelabai kas ten iš to pokalbio gavosi, išėjo, apsisuko ir nuvažiavo. Tai va, cenzorius šitą pažiūrėjo ir apsakymą pataisė. Mm, apsakymas virto tokiu. Atvažiavo žmogus su vežimu prie klebonijos, pastovėjo, pastovėjo, apsisuko ir nuvažiavo. Na, čia be abejo anegdotas, bet uh, aršumą jisai cenzūros visiškai puikiai mm, pavaizduoja. Nelabai ką tas atšaukimas uh, padėjo, nes jeigu norėjo parašyti ką nors aštresnio, griežtesnio, nelabai patinkančio valdžiai, reikėjo, reikėjo tai leisti pogrindyje. Ir e, net ir oficialūs leidiniai, jiem galėjo kilti visokių pavojų. Na, sakykime, vėlesni jau čia liaudininkai arba tokie Lietuvos nusaikų socialistai, jie ėmė leisti Lietuvos ūkininką. Tai tą Lietuvos ūkininką per teismą bandė uždaryti. E, kasgi bandė? Konstantinas Olšauskas, vėl, vėliau prelatas ir, ir, ir na, oberpolicmeisteriu jį čia Kauną vadino. Vadino už tai, kad jisai galėjo ten ir, ir na nežinau, su žvake nestovėjau, bet, bet ir e, iš pažinties paslapti sulaužyti, žandaram išduoti, na toksai žmogus labai konservatyvus, labai carui tarnaujantis, vėliau nereiktų stebėtis, kad jis prisidėjo prie Mindaugo antrojo projekto kūrimo, na jau jo ten... Hmm, viešo gyvenimo finalai, kai, kai nužudė savo, savo, savo sugyventinę, ilgametę mylimąją ar meilužę Birštonę ir, ir ten baisiai skandalinga byla tarpukario Lietuvoje buvo. O, baigė kaip, kaip, kaip ir baigė, nu, nušovė jį jo, jo kaimynas gyrininkas, girininkas, negirininkas, bet kažkaip su mišku susijęs, kurie ne, ne, ne, nesutarė dėl, dėl žemės ribų ir, ir, ir, ir dėl turto spalvinga asmenybė, tai va ta spalvinga asmenybė ir pabandė uh, uždaryti Lietuvos ūkininką. E, prireikė jau mano minėto to Piotro Veriovkino įsikišimo. Jisai teis, į teismą atvyko, uh, Jis Kauno gubernatoriumi iki 1912 metų buvo, tai atvyko į teismą ir pareiškė, kad jis pats tą laikraštį va, užsisakė, skaito, nieko jame jokių čia antivyriausybinių, antivalstybinių dalykų nemato, tik tai patarimai ūkininkam ir dėl to čia, čia ta byla m, mm, kaip, kaip ir beprasme. Na, tokio liūdinimo gubernatoriaus tikrai užteko ir, ir byla buvo nutraukta. Tas lietu, ūkininkas E, gana sėkmingai buvo leidžiamas ir toliau, ir, ir tarpukarį dar, dar jį spausdina. Gerai, e, kalbos klausimo išsprendimas jisai panaikino tokią rakštą įkištą lietuvių, nežinau, liežuvį. Bet e, jis nebuvo vienas ir vienintelis. Buvo daugiau įvairiausių problemų. Na, pradėti, matyt, reikėtų nuo gal ir tokio dalyko kaip lietuvių požiūris į patį carą. Na, Mickevičiaus laikų turbūt geriausiai visą tai atspindi Adomo Mickevičiaus vėlinės. Nežinau, skaitėte tą veikalą, neskaitėte, jisai mistinis, jisai šiaip gana, negana, absoliučiai modernistinis, ten, ten žanrų samplaika, vizijos, ko ten tik nėra. Uh, Prasideda vien jau tuo, kad per vėlinės taip valstiečiai kapinėse atšvenčia, kad prisikelia iš meilės nusižudęs studentas, ten Konradas toksai. Na ir, ir toliau jo ten istorija pasakojama. Būdamas įkalintas Vilniuje e, Filomato ir Filareto e, bylos metu, tas Konradas, na jisai sprendžia pasaulio gėrio ir blogio egzistavimo klausimą ir sprendžia taip, kad Dievas yra blogas, jeigu leidžia egzistuoti blogiui, ir e, nusprendžia Dievą prakeikti. Ir kaipgi jau jis čia jį prakeikti susirošė. Jisai susirošė pasakyti, kad ne Dievas tu mumėsi, o caras. Čia aukščiau žaisti ne, ne, nebeįmanoma. Tiesa, jis apalpsta ir nespėjo to žodžio caras pasakyti ir dėl to matyti ten jo sielą vėliau, vėliau gal jo ten mylimosios maldom, gal dar kokiu būdu bus išgelbėta. Uh, Na tiek to, rekomenduoju be abejo vėlinės ir šventę tokią, kad numirėliai atsikeltų po jūsų šventimą ir be abejo Mickevičiaus e, veikalą. Labai, taip sakant, e, niūrų rudenį tinkanti lektūra. E, tuo tarpu, grįžtant prie vėlesnių laikų, nelabai caro įvaizdis pagerėjo, nelabai didelę meilę ir net tokie skirtingi žmonės kaip Antanas Metona ir Kazys Grinius, na, iš vienos pusės abu prezidentai, bet vienas liaudininko, kitas e, tautininkų, ar dar anksčiau tautos e, Lietuvos pažangos partijos, e, Lietuvos tautos pažangos partija, atsiprašau, buvo ir tokia tarpukarė. E, vadovai, na, jie vieną kartą susivienijo ir parašė vieną veikalą. Tas veikalas vadinosi, gana ilgas, ten ne, ne, ne porą puslapių, pasaka apie carą Mikitą. Na tai tas Mikita, tai aišku, kad čia šita Mikita, kaip suvalkiečiai sako, Nikolajus antrasis. Mm, pasišaipė, švelniai tariant, ten jau nei jumoras, nei satyra, o toks dabartinės terminais trolinimas. Už tokius e, raštus tai galėjai labai gerai susipažinti su Norilsko katedra ir, ir prarasti savo ten visus titulus. Mm, blogai tau galėjo baigtis. Ne, nepabijojo, nepabijojo. Turėjo ką pasakyti carui asmeniškai, va, pats sakė, surašė. Nu, gaila turbūt, kad caras tas knygos neperskaitė. Bet čia buvo neišimtis, čia greičiau reiškinys. Tai buvo visoji Lietuvoje. Neturėjo caras jokio čia ypatingo patrauklumą. Pačio Nikolaus antrojo kaip asmenybės charizma buvo gana žemo lygio, išsilavinimas irgi nei šioks, nei toks. Ten Romanovo dinastijai 19 amžiai porą kartų įvyko taip, kad paveldėjo sostą ne tas, kurį turėjo paveldėti, ne tas, kurį rengė būti imperatorium. Taip nutiko su Nikolajum e, pirmuoju, taip nutiko ir su Aleksandru trečiuoju. Mm, Aleksandro III, tiesą sakant, net dvigubai nu, taip nutiko. Ten jo vyresnis brolis mm, netikėtai numirė ir, ir jo tėvas, ko gero, gal būtų įpėdinis savo jauniausias sūnus iš kitos santokos e, paskyręs, bet na, nespėjo, susprogdino jį narodovolcai. Mm, visas tie permainos nevyko, bet, bet pat Nikolajų II, na, jį ir auklės specifiškai karinės muštras, kažkokie tokie užsiemimai. Jam skaitydavo pamokas e, ir paskaitas, bet niekada niekas neegzaminuodavo, net neklausinėdavo. Na, ką sėdėdamas išgirdo, tai išgirdo, ko neišgirdo, to neišgirdo. Šiek tiek jis apsiskaitęs buvo, bet tas apsiskaitimas e, labiau tokia linksma lektūra mėgo. Na ir galų galia jau, kai jį nuvertė Tobolskė būdamas, na, paskutinis autorius, kurį jis skaitė, tai e, be abejo visiems gerai žinomas Conan Doyle'is. Šerloku Holmsu susidomėjo. Nu, tas liūdė, kad žmogus, ko gero, buvo neblogas, bet intelektualų nei pavadinsi, nei, nei apkaltinsi. E, vienintelis pliusas lyginant su jo tėvu, kad e, ne, netapo chroniško alkoholiku ir, ir, na, ir bendrai nereikalingais visokiais e, ekstremaliais dalykais, įskyrus jaunystę, nes tada buvo visko. Brandžiam amžiui jisai neužsiminėjo. E, ypatingą vaidmenį suvaidino čia gal ne tiek Lietuvoje, tiesiog visoje Rusijos imperijoje, jo na, šeimininis gyvenimas ir e, Rasputino fenomenas. Daug čia apie tai nešnekėsiu, Rasputinas oficialiai buvo caro lampadų uždeginėtojas, bet realiai tai, tai toksai Na, kultinis veikėjas, prisiplakęs prie rusų dvaro, iš pradžių išgydė ten caro giminaičio iš Jotkalnyjos kunigaikštyšių e, šunį, po to rekomendavo jį, kad, kad bendrai va, pabendrautų, pakalbėtų dvasiniam temam. Na, o galiausiai pradėjo gydyti, e, kai jau kokią nelaimę nutikdavo caro mm, sūnų, caraitę Aleksėjų. Na, to caraičio istorija, tai ten liūdna ir graudi, ir, ir bolševikai žiauriai nužudė. E, bet jauriau buvo, kad kokia jo sveikatos būklė, Niekas oficialiai rusai nežinojo. O sirgo jis hemofilija, paveldėta iš, iš, iš motinos. Ta hemofilija tai kraujas, ne, ne, ne, nekreša kraujas. Mažiausias sužeidimas gali baigtis mirtim, ilga, skausminga ir ypač jeigu dar tas sužeidimas vidinis, tai iš viso. Rasputinas kažkokiu būdu sugebėdavo ten du ar trys kartus, iš tiesų taip ir yra. Vieną kartą per atstumą tiesiog parašė telegramą, kad nesijaudinkit, viskas bus gerai. Na, nesijaudino, viskas gerai ir baigėsi. Nors būklė buvo tokia, kad jau gydytojai ten buvo rankas nuleidę ir, ir e, caro dvaras parašęs komunikatą, kad štai e, caraitis, e, caraitis oficialus titulas tais laikais buvo įpėdinio titulas, kad e, ar cesarevičius, na, tiek jau to, kaip ten pavadinti, kad štai jisai jau, jau, jau numirė. Na, nenumirė. Tai Rasputino įtaka buvo milžiniška ir dėl to caraičio gydymo, ir dėl to, kad Nikolaus antrojo žmona, na, turbūt savo ir jo nelaimė, uh, E, paniro į gilę mistiką ir, ir tokią pigę 19 amžiaus pabaigos magiją ir, ir okultinius, spiritistinius, teosofinius užsiemimus. Jį tiesą sakant, jį disertacija buvo apsigynusi, te, te, teologijos e, daktarė. Bet Rusijoje, jai ten tos rusų ikonos, stačiatikių apeigos, tie visi ten liaudės e, stačiatikybė galutinai jai išplovė, taip sakant, Mm, smegenis ar, ar nesmegenis, nežinau, ką ten išplovė, e, tapo gana fanatiška, gana isteriška moterim, kurį dar šventai įtikėjo, kad caro valdžia yra iš dievo, kad negalima jos įsižadėti. Tam padėjo dar jos uošvinė, Aleksandro III žmona. Na, caro motina ir, ir ir žmona sutarė dėl to, kad caro valdžia turi būti nežabojama ir neribojama, jokių nuolaidų niekam niekada negalima daryti. E, carą myli liaudis ir e, caras liaudė myli, o visi kiti čia, kurie painėjasi ten neaiškus narodovolcijai, serai, bolševikai, lietuviai, lenkai, teroristai ir, ir, ir kiti ten žydai, nežydai, katalikai, jie visi yra tik tai šiaip smulkmė, kuri tik tai nori pakengti ir valstybei, ir, ir pačiam carui, ir caro valdžios šventumui. Na, su tokia ideologija kelios buvo, taip sakant, aiškus. Ir, ir baigėsi jisai, taip, Jekaterinburgė, Ipatievo, pirklio Ipatievo namo Rusija. Iššaudė ir išbadė visą šeimą. Na, išskyrus jo motiną, jinai kaip Danė sugebėjo, tarsi ir užsienietė, ištrūkti iš Rusijos imperijos sėkmingai į, į užsienį. Gerai, caras Ru, Rasputinas Rasputinu. E, o kaip tai atrodė liaučiai eiliniai atrodė labai nekaip. Caras kažkoks impotentas, nes jis labai ilgai negalėjo e, vyriškos giminės e, sunaus susilaukti, mergaitės vengimdavo. E, o carienė va susirado sveiką Sibiro mužiką ir, ir su juo tenai miega, nemiega. Tam buvo kabutėse pagrindo falsifikuoti visokie mm, atsiminimai arba falsifikuoti carienės laiškai Rasputinui. Prie tų falsifikatų prisidėjo ne kas kitas, kaip dar ir Maksimas Gorkis e, ir kitas dar Rusijos literatūros veikėjas, tiesa jau čia po vasario revoliucijos, tai Aleksijas Tolstojus. Na, geriausi Rusijos protai užsiemė caro kaip vyro ir carienės kaip moters diskreditavimo. Ko norėt. Prasidėjus karui, pirmajam pasauliniui pasidarė dar blogiau. Jįgi iš Vokietijos, jį e, e, Alicija iš Heseno o ne, ne jokia ne, ne Aleksandra Romanova. Aplinkoj vokiečių yra ministrai pirmininkai, vienas po kito ten tokie kaip Šturmeris su vokiškom pavardėm. E, generolai kai kurie, kaip Ramenkamfas, e, irgi ten vokiškos pavardės. Na, išvada viena carienė, Rasputinas ir, ir jų aplinka yra vokiečių šnipai, nusivedę tiesiai telegrafą ar telefoną į Vokietiją, skambina Vilhelmui antrajam ir viską išduoda, nes kaip tik rusai pabando kariauti su vokiečiais, taip e, jam, jam viskas žlunga, niekas nesiseka, polimus sumuša, kai vokiečiai puola atsilaikyti negali ir taip toliau ir taip toliau. Na, iš viso to tik viena buvo teisybė, kad taip jinai kilusi iš Vokietijos, kita teisybė Rasputinas e, buvo nuoseklus e, karo priešininkas, bet kokiom priemonėm. Dievas žino, galbūt jis to karo kaip nors ten ir neleidęs per kokį stebuklą. E, bet tuo metu pasiuntė jam ten labai mm, sifiliu sergančią trečią stadiją veikėją ir, ir, ir tą veikėją ten tokia gūsava pavardė jam iš šona peilių suvarė. E, sunkiai sužeistas buvo, negalėjo pasinaudoti turbūt <laughs> vienintelį kartą pasitaikiusią progą padaryti ką nors geresnį Rusijai. Tos Rasputino ten pranašystės ir, ir visokios išvalgos, dauguma jų yra falsifikuotos arba sugalvotos įvairiausių perėjūnų, bet, sakykime, Sergejas Vytė, kuris buvo na, pagrindinis penktųjų metų revoliucijos numalšintojas, galima sakyti, na kaip numalšintojas, suprato, ką reikia daryti. Suprato, kad reikia daryti nuolaidas ir, ir dalis nuo revoliucijos atsitraukė, o kitas dalykas jis sugebėjo iškaulyti iš Prancūzijos milžinišką paskolą. Prancūzijos Respublika sušelpė Rusijos imperiją, nes Rusijos imperijai prasidėjo visuotinis streikai, valstybės dezorganizavimas ir, ir ten, ko gero, valstybės aparatas būtų e, šeštais metais iš viso subirėjęs. Na, bet ačiū prancūzam. Carą, absoliutinį valdovą, jų pinigai išlaikė. E, taigi, e, Vytas atsiminimuose rašoma, kad jisai susitiko su Rasputinu vieną kartą tik tai ir, ir jisai suprato, kad jis užėjęs ten kažką, pajuto, kad bando jį užhipnotizuoti. Na tai pasiuntė Rasputiną velnio, plauk iš kabineto, tuo, tuo jų įspūdingas istorinis susitikimas ir baigėsi. Kaip bebūtų, e, pasakyti galima vieną. Caras ir jo aplinka gyveno kažkokiam iliuzijų ir fantazijų pasaulį. Jie net negalvoja ir net nesiteikė kurti kokią nors e, carą remiančią monarchistinę partiją ar bent kokią organizaciją. Tokių savaime atsirado ten juodašimtininkai vadinami. Mikhailo Arhangelo sąjunga ir panašios. Bet jie, tie juodašimtininkai, kurie pagarsėjo kuo, kad mušk žydus, studentus ten ir, ir visus, kas su akiniais, nes, nes jie caro priešai, pogromo organizavimo pagarsėjo. Jų visų pirma buvo mažai, e, antra, politinės programos jokios jie ten normalios neturėjo, trečia, su savo tom žmogžudystam tokiom, tai, tai greičiau priminė gatvės huliganus, ne, negu kad rimta valdžia remiančią organizaciją. O imperija rėmėsi tokia puikia idėja, e, kuri buvo oficialiai, galima sakyti, skelbiama. E, aš ją asmeniškai enciklopediją skait, skaičiau, ten to, to, tais laikais buvo leid, išleista, išspausdinta Efrono ir Brokhauso enciklopedija, na tokia 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios Rusijos žinių visuma. Tai ten, kas yra monarchija, ko gero taip labai konkrečiai ir aiškiai e, atskleista. E, Ta idėja Rusijos monarchistai ir vadovavosi. Idėja yra tokia, kad štai jeigu yra valstybė, tai joje atsiranda galingų žmonių, turtingų, aristokratų, arba rinkimų keliu visokius sukčiai iškilusi valdžios viršūnės. Ir va tie sukčiai pradeda engti eilinius žmonės. Engia juos ir engia dieną naktį. Vienintelė išeitis iš to siaubo yra, kad būtų vienas absoliutus monarchas, jisai valdovas, jis tarsi davęs priesaiką, kad rūpinsi savo pavaldiniais koronacijos metu dievui. Na ir jis rūpinasi, jis beje neturi kur pasidėti, nes ką, išbėgsi iš savo karalystės, tai ją prarasi. Lietuvoje tą Henrikas e, Valua pademonstravo. Galėjęs tituluotis Lenkijos karaliam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mm, e, valdovu ilgai ir nuobodžiai Prancūzijoje, kol jo nenudūrė, bet realiai, na, sostą prarado. Tai šitokiu požiūriu geriau vienas didelis, e, kaip sakant, visų išnaudotojas, negu daugybė smulkių tokių, kurie engia eilinius žmonės. Na, paprasčiau tariant, tai čia toks susivienimas tarp absoliutaus vado ir tų liaudės masų. Turbūt aiškinti nereikia, kad e, trečiojo Reicho fiureris vadovavosi irgi labai panašia ideologija. Tik tai Hitleris turėjo dar ir partiją, valstybės aparatą ir, ir daug ką jisai turėjo. Nikolajus II neturėjo. Kai tik prasidėjo vasario revoliucija, jo valdžia paaiškėjo, kad susitraukė iki jo vieno. Vienu jis beveik ir liko, visi išsidakstė. Nebuvo kam ginti. E, tokie paaiškinimai 20 amžiaus pradžioj, kaip gerai, kad vienas yra didelis išnaudotojas ar galiūnas, nes tada nelieka tų smulkesnių, na, jie, na gal kokį piemenuką neraštingai įtikinti ir galėjo. Nepamirškit, tada jau jau krikščionių demokratų judėjimas, krikščioniškas e, socializmas, kaip ten jį Bismarkas įvardino, tiesiog socializmas įvairiausio atmainų ir, ir rušių, liberalizmas, anarchizmas, ko ten tik tai nėra, ideologijos modernios ateina į pasaulį. Ir ne tik ateina, jos dominuoja, ginčiasi tarpusavį, diskutuoja. O čia negirdėta archaika su Liudviko 14 laikų e, vertais paaiškinimais, kad štai dėl ko reikia, kad caro valdžia būtų absoliuti. Bandymas tą valdžią priboti – tiesiog svajonė ten Rusijos e, elito, kad gerai būtų kaip Anglijoje, tegul būna tie carai, tegul turi tuos savo turtus, bet apriboti, apriboti jų valdžią. Niekaip tas apribojimas nesigavo, nei menkiausios konstitucijos, ne tokio žodžio kaip konstitucija, geriau, kad ir negirdėti, nenorėjo jo girdėti. Jokių rašytinių įstatymų, kaip nors trukdančių carui valdyti vienam. O nepamirškit, jis nebuvo, šiaip caras sėdi sostė ir, ir ten medžioja ar, ar varną šaudo. Ne, jisai leido įsakus. Kiekvienas įsakas automatiškai veikiantis įstatymas. Nereikia niekam ten, jokiem kancleriam ant spauduoti ar, ar, ar dar ką nors daryti. Ir tokiu būdu imperija veikia. Valdoma vieno žmogaus. Na, vieno ne vieno, bet e, žmogaus ir jo artimiausių žmonių ratelio. Tas ratelis, tai, kaip jau minėjau, žmona, Rasputinas, ten koks jo dėdė, su kuriuo galų galę susipeša, vienas ar kitas ministras pirmininkas. Na, turbūt Nikolajui antrajam pavyko, kad jis turėjo du normalius ministrus pirmininkus, e, Sergejų Vytę ir jau mano minėtą Piotrą Stolypiną, bet e, vienas karjerą baigė tuo, kad į užsienį išbėgo ir ten jį gaudė visaip, kad jisai tik savo memuarų neparašytų, tai Sergejus Vytė. Na, o Rasputiną nušovė dvigubas Ochrankos agentas, e, nei daug nei mažai, Kijeve, caro vizito metu, klausant Glinkos operą, Ivanas Usaninas, arba tais laikais vadinosi gyvenimas už carą, na, padėjo gyvenimą už carą, ką jau čia be pasakysi. E, grįžtant, grįžtant prie Lietuvos, pačioj Rusijai nei caras, nei jo ideologija, nei, nei, nei toks keistas aiškinimas, kodėl monarchija ir monarchai reikalingi, populiarumo nepasižymėjo. Ir e, nepasižymėjo nemaža dalim dėl to, kad Lietuvos, na, skaitantis eilinis uh, bent kiek apsišvietęs gyventojas, jisai jau supratimą apie naujas politinės idėjas turėjo ir turėjo gana neblogą. E, penkti metai Lietuvos demokratų partijos, Lietuvos socialdemokratų veikla ir besiformuojantis krikščionis demokratai jau jie buvo protų, minčių ir idėjų vadovais, o ne koks nors ten nežinia kur esantis saras, e, kuris dar dievas ten žino, ar, ar, ar savo žmona yra autoritetas. Pagalvokit apie tai turėdami laiko. Na, galite ir negalvoti, kaip jau jūs norite. Na, o man belieka palinkėti viso geriausio iki sekančios paskaitos.